Իրականում որքան էլ մենք ուզենք թե չուզենք, հապկի համար ռեսուրսները կամ միջոցներ տրամադրողը դա Ռուսաստանն է։ Այսինքն Ամեն դեպքում հապկում կարևոր դերակատարություն ունի Ռուսաստանը եւ ես կարծում եմ, որ իրականում, այսինքն Ռուսաստանը փորձ է կատարում երկրորդ պլան մշակել, երբ որ Ադրբեջանը ընդդիմանա ռուս խաղապահների ժամկետի երկարաձգման հետ կապված, փորձ է կատարվելու հապկի զինված ուժերի շրջանակներում խաղապա այսպես միավորումներ կամ ստորաբաժանումներ տեղակայել Արցախում։ Ես այդպես եմ կարծում եւ այդ հայտարարությունը ըստ իս դրա համատեքստում է գնում։ Այսինքն մի կողմից հնարավոր է փորձ կատարվել Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից, այսինքն Արցախից տվյալ դեպքում, բայց մյուս կողմից Ռուսաստանը հնարավոր է որ առաջարկի այլընտրանքային տարբերակ, այսինքն հապկի տարբերակը, որին որ կարծես թե կարող է եւ չընդդիմանալ նույն ինքը Ադրբեջանը, որովհետեւ բազմից է խոսել նրա մասին, որ հապկում նույն ինքը Ադրբեջանի նախագահն է դրա մասին հայտարարել, որ հապկում իրենք շատ ավելի շատ բարեկամներ ունեն, քան Հայաստանը։ Այսինքն այստեղ հնարավոր է, որ Ադրբեջանին ընտրելու հնարավորություն տան Ռուսաստան կամ ՀԱՊ։ Պարոն Հովանիսյան, որոնք կարող են լինել Պեսկովի նշած չհամաձայնեցված հարցերը։ Ես կարծում եմ, որ դրանք վերաբերվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններին, այսինքն թե ՀԱՊԿ-ը ինչ արձագանք պետք է տա առնվազն 3 ագրեսիաների հետ կապված, որոնք որ նաեւ վարչապետն նշում։ Կարծում եմ, որ դրա շրջանակներումն է ան համաձայնությունը եւ Հայաստանը հստակ դիրքորոշում ունի, որ քաղաքական առնվազն գնահատական է հարկավոր Ադրբեջանի գործողություններին տալ եւ այստեղ է որ հապկը փորձում է որոշակիորեն մանևրել եւ փորձում է խուսափել կոնկրետ գնահատականներ տալուց, բայց կարծես թե Հայաստանն էլ չի զիջում եւ Հայաստանն էլ պահանջում է քաղաքական հստակ գնահատական տալ, որpիսի այնուհետև Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ ոտնձգություն չիրականացնի։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ երեք ադրբեջանական իշխանամետ Հակին Ասկայքը գրել է ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում հայկական կազմավորումների զինաթափման հատուկ օպերացիայի անխուսափելիության մասին։ Ինչ է կարծում, ինչ է ակնկալում Ադրբեջանը։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտից ի վեր Ադրբեջանն անդադ ինքնապաշտպանական ջոկատներին, միավորումներին եւ ընդհանրապես պաշտպանական բանակին համարում է նույնիսկ ահաբեկչական միավորումներ եւ նույնիսկ անընդհատ 2020 թվականից հետո հայտարարում է, որ ինքը անպայման իրականացնելու է հակաահաբեկչական գործողություններ եւ պետք է ասեմ, որ Արցախում նույն փառուխի դեպքերի ժամանակ էլ Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ ինքն ընդամենը իրականացրել է հակաահաբեկչական գործողություններ եւ ինքը փորձ է կատարելու այս դրամաբանության մեջ իր գործողություններն իրականացնել։ Այստեղ պետք է մենք շատ կարեւոր մեր շեշտադրումները առաջ տանենք, որ Արցախի ինքնապաշտպանական միավորները կամ պաշտպանական բանակը ոչ ավել ոչ պակաս իրականացնում է արցախահայության ֆիզիկական պահպանության խնդիրը